En die Filisteine het in Israël geveg, en die mannen van Israël het vir die Filisteine weggevlug, en gesneebeld is het op die gebergte Gilboa gelee. En die Filisteine het Saul en sy seens achterna gesit, en die Filisteine het Jonathan en Abinadab en Malkisa, die seens van Saul, gedood. En toe die geveg zwaar word teen Saul en die boogskutters om aantref, het hy gebewe van angst vir die skutters. En Saul het aan sy wapendraaier gesê, trek jou zwaard uit en deurboer mij daarmee, anders kom hier je onbesnedenis en drijf die spot met mij. Maar sy wapendraaier wou nie, omdat hij baie bevrees was. Daarop neem Saul die zwaard en val daarin. Toe sy wapendraaier sien dat Saul dood was, val hij zelf ook in die zwaard, zodat so hij gesterf het. So het Saul en sy drie seens dan gesterwe, en sy hele huis, almal saam, het gesterwe. Toen al die mannen van Israël wat in die vlakte was, zien dat hulle gevlug het, en dat Saul in sy seens dood was, het hulle al stede verlaat en gevlug, en die Filisteine het gekom en daarin gaan woon. En toe die Filisteine die volgende dag kom om die gesnebeldes te plunder, vind hulle Saul en sy seens nog daar op die gebergte Gilboa. En hulle het om uitgetrek en sy hoof en sy wapens saamgeneem en dit in die land van die Filisteine rondgestuur om die blije boodskap vir hulle afgoede en vir die volk te brengen. Daarna het hulle sy wapens in die huis van hulle God neergelee en sy hoofskedel in die huis van Dagon vastgeslaan. Toe die hele Jabes in Gilead hoor alles wat die Filisteine aan Saul gedoen het, het al die dapper manne hulle gereed gemaakt in die lijk van Sal en die lijken van sy seens saamgeneem en dit na Jabes gebring en hulle bene begrawe onder die terpentijnboom in Jabes, en zeven dagen lang gevas. En Sal het gesterwe weens ontrouw wat hy teen die Heere begaan het, weens die woord van die Heere wat hij niet gehou het nie, en ook omdat hij die gees van een afgestorvene om inlichting gevra het, maar die Heere nie geraadpleeg het nie. Daarom het hy om omgebring in die koningskap laat oorgaan op David, die sien van Is.